18. Күн kun tug'di ой oy to'ldig'i adolat sifatlarining qandoqligini aytidi ali aytdi so'zlaringni aniq tushandim bularni yeshib so'zimni aytay man seni dastlabki kuni Шу shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim a shu ajoyib ishlarni manga ko'rsatib meni qahrlantirding ammo o'zing mahkam buni ko'rib g'azablansam topitani qilding buningga savr qildim yana chiroyingni turding sen manga man baxtman meni bilib ol sanga uqtirib bundoq qildim buni uqib ol deding nima uchun undoq qilg'iningni ayrim izohlab berding man hamma narsani ochiq tushandim shu chog'da o'z rangni qabul ko'rib kechirdim ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim bugun manmi o'z mijazim va barcha fazilatlarimni sanga ko'rsatdim qarag'in manmi adolat va qonunman qonunimning sifatlari muniladir diqqat qil qara o'zim ustida o'ltirgan bu kursning uch puti bor ey dilimning huzuri uch putliq narsaning hammasi qanqaymaydi uchchili puti tuz tursa qimirlamaydi agar uch butun birasi egilib ketsa qolgan ikkisini qing'iydi kishi yiqiladi uch putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi agar to'rt putliq bo'lsa qara biri agri bo'ladi qaysi narsa tuz bo'lsa hamma yeri uz bo'ladi borliq uz narsaga sep solsang qilmishimi tuz bo'ladi qaysi narsa qing'aysa u agri bo'ladi agri narsalarning hammasi yomonning ufruqi bo'ladi har qandoq tuz narsa pukilsa tik turmay yiqiladi qaysi narsa to'g'ri bo'lsa yiqilmay mazmut turadi qara mening odatimmi egilmas to'g'ridir agar to'g'riliq egilsa qiyomat bo'ladi men ishlarni to'g'riliq bilan hal qilaman kishilarni bag toifsidan qul toifsidan deb айрымаймын. qo'limdagi bu xanjar pishoq kesadigan pichidigan qoraldir ey qudratli kishi man ishlarni pichoqdek kesiman pichiman davo qilg'uchilarning ishini o'zartmayman shikar zo'rliqqa uchrab ish kimga kelib mendan adolat tilagan kishi uchundir u kishi shikardek lazzat bilan qaytidi so'yinch tepib chiroyi echiladi zahar o'tini o'zi zo'ravon haqiqatdan tazgan kishilar ichidi ular janjallashib manga kelsa man adolat bilan hukm qilsam zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman qopqimning turilganligi surlik bo'lishim yuz xotira qimmasligim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin mayli yo'lovchi o'tgunchi yoki mehmon bo'lsin qonun oldida har ikkilisi man uchun birdek hukm qilganda hech biri manda farq topolmaydi qara baylikning uli haq adolatdir bagla odil bo'lsa hayotda halovat bo'ladi aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan kimki oqilning so'zini esida tutsa ishi o'ngishliq bo'ladi baylikning o'li adolat ustiga qurilgandir baglikning yiltizi adolat yo'lidir bag alga qonun yurgizsa u odil bo'lsa istagan orzu tilaklariga erishalaydi oy to'ldining alayka suoli oy to'ldi yana aytdi ey davlatlik alik nima uchun alikning eti kun tug'di bo'ldi alikning oy to'ldig'i javobi alik aytdi olim mening adolatlarimni ko'rib kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi kunga qaragan kamaymaydi faqat to'lin bo'lib turdi yo'riqligi doim o'xshashlik kuchlikdir mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi adolat bilan to'lib turdi өксіп қанмайды ikkinchidan kun chiqsa jahon yo'riydi yo'riqlig'ini barcha xalqqa yetkazidiyu o'zi o'chmaydi meningmi qonuniyatim shundoq o'zim yo'qolmayman odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdakdir uchinchidan kun chiqsa yaga issiqliq beradi yada rangorang gul chechak echiladi mening qonunim qaysi alga yetib borsa u al qoramtoshliq yer bo'lsimi obodlashidi chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi hammaga birdek yo'riqlik beradi o'ksib qolmaydi meningmi odatim aniq shundoqdir mendan hammaga barobar o'lish tegidi yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi turg'un deginim uning asosi mustahkam deginimdir kun burchi arslon bu burch tavranmaydi o'rnidan tavramaganligi uchun uyi buzilmaydi mening odatlarimga baq doim bir xildir yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman oy to'ldining alayki suoli oy to'ldi aytdi ey davlatman alay jahonda al so'ra noming yeyilsin manmi uzun yo'l yurib mushaqqat chekib yerib charchab oldinga keldim bundoq odating fazilating borligi uchun kuchlik orzu qilib sening xizmatingga keldim manga aytqin qanday xizmat qilay so'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi xizmat bilan yuksalgan baxtga erishgan elining dangdor odami nima deydi angla agar xizmatkor begiga xizmat qiladigan baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutishi kerak baglar g'oyi bo'yicha xizmat qil xizmatidan bag rozi bo'lsa baxt eshigini ochadi xizmatchi xizmat qilishni bilsa to'rga chiqadi xizmat qilishni bilmasa to'rdan pagog'i tushadi xizmatchi begini noiti so'yindirsa bu qul uchun qadr qimmatning yo'li echiladi aligning oy to'ldig'i javobi alik aytdi endi men so'zlaringni tushandim mening shodlig'imni tila o'zingga qattiq ehtiyot qil man sanga yaromsizlarni aytay yaromsizlarga yaqinlashma pok yurgin o'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir tabiiti oshko'z o'zi ishda işte ham mijozi oldirong'u ko'zlari hayosiz bo'lganlar ish ustida qahrlangan g'azablanganlar beko talab aroqkash va qo'li agri bo'lganlar bu xil kishilar manga yaramaydi buni amri sanga ochiq oshkora aytib badim sen manga munosib holda yarashni xohlasang bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut ay shuhratli kishi shundoq qilsang kundan kunga manga yaqinroq bo'lasan менің саңа болған үрмітім, илтипатым ашуды. Aytoldunun aleyke suali. Aytoldi dedi. Bulanı anladım. Yeni bir sözüm ba. Onu mu eytip be? Yaxşılık qandaq boludu. Nimige oxşaydı? Yaxşının mecaz xulqı qaysi tariqida boludu? Alig'ning aytoldig'i javobi. Alig aytdi. Yaxshining mecaz xulqi foydaliq bo'ladi. xalqqa manfaati tegidi xalqqa hamisha ko'p yaxshilik qiladi kishidan shuhrat tilamaydi minnat qilmaydi o'z foydasini ko'zlamay kishilarga foyda keltiradi bu foydasi uchun badal talab qilmaydi oytoldining alayka suoli oytoldi yana aytdi bu so'zlarni tushandim yana bir tilakimni sandan so'rayman manga to'g'riliq haqida so'zlab bergin insonning hayotini yo'ritadigan to'g'rilik qandoq bo'ladi nimani to'g'ri yo'l deb ataydi to'g'rilikning uli qandoq bo'ladi aligning aytoldig'i javobi alik aytdi qara to'g'ri arning tili bilan dili birdek bo'ladi ichi teshidek va teshi ishidek bo'ladi chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi yurakini olqiniga ilib insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin baxtlik bo'lib yuksilish uchun kishiga to'g'riliq zarur ishonginki to'g'riliq kishilikning nomidir odam qiz nodir emas balki kishilik qisdir insonlar oz emas balki to'g'riliq ozdir buningga taqlidan shoir ushbu so'zni aytgan endi sana so'zladim sanmi ko'gin minib yurgan inson noit ko'pdir to'g'ri chin va haq odam man uchun noiti aziz kishi qadrlik emas balki kishilik qadrlikdir aql idrok to'g'ri chin kishilarni maqtaydi aytoldining alayka suoli aytoldi yana aytdi davlatman alay Маңа әмді бұл сөзнің сырыны ічіп бә. Яқшы кішіләнің яман болышы мүмкін мұ? Яманламы бір күні яқшылағы әгіше мұ? Әлігінің ай толдығы жауабы. Әлік әйтті. Яқшыла ішкі түрлік болуды. Бұның бірі хақиқи халды яқшылық yolunu tutudu. Biri onudun tuğuluplu yaxşı boludu. U toğra və duruz hayat keçirudu. Қара, yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi yomonlarmi ikki turlik bo'ladi bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama bulardan biri tug'mi yomonlardir bundoq kishi o'lmigacha kiri tozalanmaydi yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar bularning do'stlari yaxshi bo'lsa umi yaxshi yo'lga mangadi tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi jahon xalqi uningdan foyda oladi tug'mi yomon bo'lsa uningga davo yo'q u dunyo uchun balo va xalq uchun jutdir buningi taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki buni angla va tushunib o'zlashtirgin yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa bundoq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi kishining tabiati bilan qo'shilib yoritilgan qiliq o'lim buzmag'icha hargiz buzilmaydi onaning qornida paydo bo'lgan mejaz va odat bo'z yer qetig'i kirgandila ketidu ay dona agar yaxshig'i bir yomon yo'ldosh bo'lsa uning qilmishlarimu yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa barliq yaxshiliklarga yetmak uchun mash'alga erishidi qara yana bir sabab shuki yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'irlab oladi begi yaxshi bo'lsa barcha xalq tartiblik qiliqlari yaxshi huy payli go'zal bo'ladi baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi yomonlar baglagi yiqin bo'lsa aldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi yomonlar bosh ko'tirsa yaxshilar yo'qoladi yaxshilar hukmron bo'lsa yomonlar oradan ketadi agar bagla baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan butun xalqmi shubhasiz yaxshi bo'ladi agar bagla o'zi yomon bo'lsalar u alda yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi baglab begib bir yaxshi qonun turg'izganki yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi agar baglaning o'zlari yaxshi bo'lsa butun xalq beyidu dunyo tuziladi oyitoldining alayki suoli oyitoldi yana shundoq dedi bularni tushandim ali bu so'zlarni noiti to'g'ri aytdi bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi foydaliq bo'g'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi uni butun inson so'yidi xohlaydi orzu qiladi uni istaganlar uning qandoq erishidi alining oyitoldig'i javobi ali aytdi yaxshilik esil narsadir esil narsini doim esil kishilar xolaydi. qaysi narsa esil nodir va qadrli bo'lsa uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi yomonlik va uni qilg'ochilar qadrsizdir yovuz ishmo qadrsizdir u yomonlikqa ep boradi qandoq narsa qadrsiz bo'lsa yerda yotadi tovar durdun qimmatlik bo'g'achqa to'rda turdi yaxshilik yuqoriga chiqishdek eg'ir ishdir yomonlik tovanga tushishdek erishmak osondir qara aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi Bu işni qilaman debmi hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qandoq narsani bejirish ig'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Aytoldining alayki suoli. Aytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan." uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi farosatliklar uni uqqandu nima ekanligini bilamdu aligning to'ldig'i javobi alik aytdi yaxshilik doim maqtaludi yomonlar bo'lsa uningdan qusur topmoqchi bo'ladi kishilarga doim yaqinlik qilg'uchi armo agar yomonlar bo'lmasa yaxshi ish qilolmaydi Yamanla xorlanğanlığı ve kemstilgenliki üçün yaxşılağı künbəmeydu, yaratmay yürüdü. Kim yaxshilikni xalasa, yaxshilik qiladi xo'rlash va kemstilişke pisand qilmaydi Kimiki bugungi şatlıqnılı tilise, u yomonlik qiladi keyin qayğurudu. yaxshilik tilagi uchun nima deydi? angla doim yaxshilik qil yaxshiliqingni o'zingga hamroh qil yaxshiliqning bugun sanga hech ziyni yo'qdir bugun ishonginki keyin uning foydasi bo'ladi yomonliq bugun foydaliqdek ko'rinsimi u ati ziyon keltiradi buni farosat bilan uqqin yaxshilik o'ng bo'lsa yomonliq so'ldir so'lingda davzax o'ng tarafingda jannat bor yomonlab bugun qanchalik huzurlansimu atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimu ata u yerda o'kinmaydi ishi o'ngishliq bo'ladi ey ay aytoldi san buni haqiqat deb bilginki yaxshi nom bilan o'lsam o'kinchsiz bo'laman odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan odil kishining tili so'zlarga asos soladi boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa ey yaxshi men seni orzu qilib tilayman ey yaxshi aytqinchu sanga kim to'yidi qani berika man sanga to'ymadim tex ochman yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsinmi man shu болышқа kishiga мән. Бәгілік маңа ямаллық білін келедіған bilan бұндық бәгілік керек baglik kerak саңа бәдім. sanga berdim еті ямандыр, бұны өз көзім білін көріп атымен. halovati noit қысқа, өкінчі uzun Бұныңғы тәқлет қылып шаир бұл сөзіне aytgan uni ұқсаң мәнісі етчіліду. ko'zingni o'tkir qil qara qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi otangan yomonlar oxir qattiq pushaymon qiladi yomonlik qilsa yomonlikning javobi o'kinch bo'ladi qo'lingdan kelsa yaxshilik qil yomonga o'sh ol yomon kishilarni qandoqmi maqtay nimishqimi yomon ishni arzu qilay askilik pastkashlik johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir ey ulug' kishi balo azob mushaqqat va o'kinchlik ko'z yeshi yomonlik uchun berilgan javob ay yigit qara bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay sexilik odamgarchilik manfaat va yaxshilik aniqki yaxshi kishilardan keladi yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzilidir yaxshi ish ishlarning eng afzilidir do'sting yaxshi bo'lsa nima xohlasang qila olasan yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak huzur halovat orzu ne'mat g'urur va xushol xuromliq yaxshilikning javobi bo'ladi alik aytdi aytoldi bu so'zlarni uqqin so'rg'an suolingga shundoq javob berdim aytoldining alikka javobi aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi ey muqaddas baxt ey yaxshi qonun dunyoning hokimi bo'lding umring uzun bo'lsin halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin bagliking va saltanating buzilmasin shod xuram kulib rohatda yasha ulug'liq bilan ko'p allaga hokim bo'l baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin orzularing qurimas iqindak iqib tursin davlat qayrimas xizmatchidek doim ishkingda tursin Барлық құшаллықның әммісі саңылы кәсім. Дүшменлі қайғы білін зәйіплішіп өлсін. Сән әр кімнің қызмет қылешіға әрзейсен. Әрзіген кішіге қызмет қылса, бәқт ішік ачыды. Қызмет көрсеткен бә қызметі білін арзу тілікеге ерішкен кішіне ме дейді? Аңла. Қызмет қымма. Әгер қылсаң, әрзігенге қыл. Лояқатлік бәг xizmatkorining haqqini biladi xizmat qilma agar qilsang sexiyning xizmatini qil bilginki sexiyning uyi oltin ishki ko'mishdir ey xizmat qilg'uchi xasisga xizmat qilma bo'lmasa umring zoyi ketadi o'zing yomon bo'lasan xasis o'z narsisini o'zidan ayaydi aytqinchi qandoqmi boshqaning haqqini beradi oy to'ldi so'zini tugatdi turib tashqariga chiqdi shodliqqa cho'mib o'z o'yiga yo'l oldi shundan boshlab tavranmay xizmat qildi kechisi kuzatib turdi kunduzi aram olmadi haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi alik uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi shu xilda yana bir qancha zamon o'tdi oy to'ldi o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi